بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهم مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا رعاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قل كالإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل سوريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن زهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم من ذكر ربهم موردون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العلي العظيم سورة الأنبياء عليهم السلام पढ़ूं पिया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह हाणे अर्ज़ु कयोसीं त पोइ मां बशम मिन कबल कल खुल ख़ालिदून बशर खे कंहिंखे असां हमेशह रहण वारो कोन कयोसीं कंहिं नबी खे हमेशह रहण वारो कोन कयोसीं अफ़हिमि अफ़ोमल ख़ालिदून जेकॾहिं तूं ए मोहम्मद पाक सलाहु वसलम तूं जेकॾहिं गुज़ारे वेंदे वफ़ात कंदे त हीअ को हमेशह कोन रहंदा आहे कुरेश जेके काफ़र आहिनि जेके तोखे सभु कंहिंखे मरिणो आहे चखिणो आहे चखिणो आहे तव्हांखे असीं आज़मायूं था शर ऐं ख़ैर सां चङाई तव्हां ते मोकिलियूं था भुछलाई मोकिलियूं था ख़राबी करे बहस करे जंग करे मुसीबत करे बीमारी करे मर्ज़ करे ॾुख्याई करे ॿार जो औलाद जो के माइटु मिट जो मौत इहो सभई ॾुखिया तकलीफ़ूं चङायूं सभई त चङाई में माण्हू शुकुरु करे थो ऐं पंहिंजे बुराई जे वक़्त में जेको ॾुखियाई जे वक़्त में तकलीफ़ जे वक़्त में को अलाह ताला जो शुकुरु करे थो या सब्रु करे थो या न इहो फिज़ु फितनो आहे जेको असां जंहिंमहिल जे थ्रू असीं तव्हांखे आज़मायूं था जंहिंजे मार्फत तव्हांखे असीं वाइलाई न थुर जा असां न तव्हांखे मोटी अचिणो आहे वरी बि हाणे इहा अर्ज़ु कयोसीं त हीअ आयतूं जेके आहिनि खुलियल नफ़सिन मौत फमित फहल ख़ालिदून इन में जे मुफ़सर जेके आहिनि हज़ूर पाक सलाहु वसलम जी वफ़ात सगोरी जो ज़िक्र कंदा आहिनि सभिनी वॾा जेके तफ़सील आहिनि त मंझि हिते घणो करे ऐं ॿियनि हंधनि ते बि पर ख़ुशूसनि वरी आल इमरान जी आयत जेका आहे त मोहम्मद नबी आहे उहो जेकॾहिं गुज़ारे वियो त तव्हां छा फिरी वेंदव उन मंझि हिते ज़िक्र कंदा सलाह जे नफ़ात जो हाणे हलूं था कफ़र जॾहिं ॾिसनि था तोखे इहे नबी पाक सलाह रसम त पोइ तो ते रुॻो ठठोली करण खां सवाइ ॿी का ॻाल्हि हुनखे कोन थी सुझे मतिलबु पाईंदा त हाणे ते का ठठोली कजे का मस्करी कजे तोखे यानी हिकिड़ो भोग करे सम्झो अथऊं हिकिड़ो मतिलबु तीअं मिड़े ॻाल्हि आहे हिकिड़ो माण्हू आहे चरियो आहे शाइर आहे हीअ आहे उहा आहे मजनू आहे त भई लफ़्ज़ कंहिं सूरतुनि में अचनि था एतिरा कनि था चवनि था हाज़ल चवनि था त हाज़र आहे त कुम हीअ आहे उहो जेको तव्हांजे अलाए खे ख़राब थो चवे अलाए हिन जी ॻाल्हि थो करे हुनजे मुत कहिड़ा लफ़्ज़ थो चवे हाणे वणंदड़ थो चवे ऐं उहो ख़राब थो चवे तव्हांजे ख़ुदानि खे जंहिंजी तव्हां तव्हांश था कयो हुन ईअं था चवनि त हीअ आहे उहो माण्हू ऐं ॾिसो हिनखे अलाही ॾिसो हिन में कहिड़ी कमी आहे कहिड़ी कुता सुभाणे अलाह सोणी सूरत सोणी सीरत वारो माण्हू ॾिसण वारो भलो ॾिस ऐं हलण वारो भलो पंहिंजो सुठो ऐं पंहिंजे हर नमूने सां लख लहे थी लोर जी जा चन तन जथन जी अलाह अलाही राम कहिड़ी कमी आहे घटि आहे पर पोइ जॾहिं माण्हू खे को माण्हू नथो वणे कंहिं ॻाल्हि जे सबबु जे करे पुछां ॾिसो ई हिन हीउ ॾिसो हीउ छा ॾिसो ॾिसो त सही अलाह ताला चयो तव्हांखे ॾिसण में अचे ई कोन्ह थो हुयो जे तोखे नथा ॾिसनि तोॾां ॾिसनि था पर तोखे ॾिसनि नथा त ॾिस जेकॾहिं ॾिसनि हूंद जेकॾहिं अबू जहल हूंदो ॾिसे जेकॾहिं अबू लहब हूंदो ॾिसे तोखे त पोइ तोखे ईमान आणे हा पर ॾिसे ई कोन्ह थो तोखे यानी तो बि जेका रुहानियत आहे तुंहिंजी जेका नबूअत जे दर्जो आहे जेको फज़ीलत आहे तुंहिंजी उहा उनखे ॾिसण कोन ॾिसनि कोन था ॾिसण में नथी अचे हुनखे त ॾिसो चई ॾिसो हिनखे ॾिसो छा ॾिसो हिनखे तव्हां पाणी कोन था ॾिसो ॿिए था ॾेखारियो ज़िक्र रहमान होम अलाह ताला पोइ हुन ते वरी इहो पंहिंजो रिमार्क ॾिए त हीअ अलाह जे ज़िक्र खां हूअं ई गाफ़िल आहिनि पंहिंजो वेसला आहिनि कुफर इनकारी आहिनि कुफर था कनि अलाह जे ज़िक्र खां मतिलबु इहे सही लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इहे दिलि दिलि जूं आहिनि पंहिंजो कैफ़ियतूं कंहिं वक़्तु माण्हू कुफ़र थो करे इनकार थो करे कंहिं वक़्तु उनखां ग़फ़लत थो करे कंहिं वक़्तु उनखां वेसलो आहे कंहिं वक़्तु उनखां वाइड़ो आहे मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ ॾिसो हिते इस्तेमालु थिया ख़ुलिकल इंसान में आजल अलाह ताला फरमाए थो त इंसान खे असां पंहिंजो तकड़ि में तकिड़ो तकिड़ो पैदा थियो हलाए तकड़ि तकिड़ो आहे मतिलबु इहो कोन्हे अल्ला ताला अला ताला जेको हर शइ सॼी काइन आसमान ज़मीन ठाहे थो कुन रुगो लफ़्ज़ु चए हीअं थी वियो आहे थी थो पए पर हाणे इन माना में कोन्हे तकड़ि पर इंसान खे कयो आहे अहिड़ो आहे त उहो तकिड़ो आहे हर कंहिं ॻाल्हि मंझि हज़ल आइन ऐं जी माना उॿारो आहे यानी हुनखे फ़िक्रु नथो करे त दबु नथो करे उॿर जी माना इहा आहे ईअं मतिलबु वाइड़ो बसि ॻाल्हि खे ॾिसण खां सवाइ पंहिंजी ईअं ॻाल्हि करे छॾणु ईअं उहो थी भई सोचे वीचारे पोइ लफ़्ज़ वात मां कढु चए न बसि जेको मूंखे वणे थो चवंदुसि उॿारो इन माने में हज़ल खोलिकल इंसानु खलकियो वियो आहे इंसानु तखड़ में अलाह ताला ॿियनि माना में बि चयो त खल कल इंसानु ज़ईफ़ आहे अलाह ताला फरमाइंद सां इंसान खे ज़ईफ़ ज़ईफ़ीणो मतिलबु त उनजी स्टंथ कोन्हे अज़म कोन्हे इस्तकामत कोन्हे हुन ई माना में पर ॿिया ॿिया बि नमूना आहिनि त अलाह ताला चए थो इहे अहिड़ो आहे इंसानु कपूरा आहे पंहिंजो बेशुकरो आहे की अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे घणा लफ़्ज़ आहिनि इंसानु अहिड़ो आहे सऊरी खुन आया थी फला तस्ताज़लून सिगोई ॾेखारियूं वेंदियूं उन्हनि खे आयतूं निशानियूं यानी सिगो ई उन्हनि खे मतिलबु त हिसाबु किताबु ॾियणो पवंदो हीअ सूरत थी शुरू आहे हिसाबु किताब सां त हिसाबु किताब जो अची वियो आहे हुनजो सिगो ई हिते फरमाए थो त सॻो ई हिननि खे सूरी सह जी माना आहे मुस्तक़बिल में ईंदड़ वक़्त में तकिड़ो का ॻाल्हि थींदी उहा त सह चइबो हुन हुनमें फरमाई त सूरी कुम ॾेखारिया वेंदा उन्हनि खे आयाथ ई असांजी आयतूं असांजी आयत ॾेखारी वेंदी यानी हिसाब जो कमु थींदो जल्दी सुगो फला तस्ता जिलून पोइ ई तकड़ि न कनि तकड़ि केरु था कनि चवंदा असां अज़ाब अचे उन में तकड़ि था कनि चवंदा छो नथो अचे भला त करे ॾेखारियो न पोइ चए तकड़ि न करियो इन मामले में तकड़ि न करियो यानी अज़ाब जे मामले में ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला फरमायो त पंहिंजो चङाई जी तकड़ि कोन था कनि पर अज़ाब जे मुतल चवंदा असांखे अचे न अचे अचे ई अचे आवे आवे जीअं चयोसि वरी आवे ई आवे बसि तकड़ि असां ते अज़ाब अचे छो नथो छो नथो अचे हाणे ईअं त चवनि चए तकड़ि न करियो अज़ाब जी अज़ाब तव्हां ते जॾहिं ईंदो तॾहिं ईंदो पोइ तव्हां रोके कोन सघंदव पंहिंजो मतिलबु इहो आहे सहुूरी ख़ुम आया थी फला तस्त तस्था पोइ तकड़ि न करियो हाज़ल वाद हाणे इहो थियो हुनजो हिते ॼण सम्झी तकदीम आहे जो कहिड़ी ॻाल्हि जी तकड़ि था कनि अज़ाब जी तकड़ था कनि चवंदा छो नथो असां ते अज़ाब अचे उहो हिते आहे हाणे फरमाई लोए कुलून मथा हाज़ल चवंदा इहो किथे आहे इहो अज़ाब जेको वेठो नबी नवी सलाहु सलाहु चए पियो असांखे जंहिंजो आहे असांखे वेठो बदिले थो गल्था थो ॿधे असांखे डिॼारे थो असांखे वेठो वारनिंगूं ॾिए उहो आहे किथे अचे न ते छो नथो अचे असां कुलून मता हज़ल हज़लवादु हिन कुन तुम सादिकीन जेकॾहिं सादिकिन मञा ही नबी पाक तूं हे नबी पाक सलाह हले तूं जेकॾहिं सचनि मञा आई त पोइ असां ते अज़ाबु छो न अचे अचे भला जल्दी अचे असां ते तकड़ि था कनि सेंस में चई त फला तस्त आहे जलून पोइ भला तकड़ न करियो अलाह ताला हुन जवाब में ॼण इहो ईअं ॾिसजे माना चए जेकॾहिं रुॻो माण्हुनि खे ख़बर हुजे आहे हूंद त पंहिंजो हीन हीन जंहिं वक़्तु ला यक फून किफ़ायत करे न सघंदा पूरो करे न सघंदा रोके न सघंदा पंहिंजो अन वुजू हिमनार असां चहिरनि तां जहन मुंहिंजे बाह खे न रोके सघंदा जॾहिं हुननि जा बूथ सड़ंदा मतिलबु ॻाल्हि ईअं चइजे जॾहिं हुननि जा बूथ सड़ंदा त हुनखे रोके न सघंदा जॾहिं अज़ाब ईंदो तीअं ईंदो पोइ छा कबो हुन वक़्तु जेकॾहिं काफ़रनि खे यार ख़बर हुजे हा त जेॾीमहिल अज़ाब ईंदो पोइ हुन जा बूथ ईअं सड़ंदा पोइ हुनखे ख़बर कीअं पवंदी छा थींदो हुनखे पुॼी न सघंदा किफ़ायत न करे सघंदा हुनखे रोके न सघंदा अज़ाब खे वॾा होम यूनसर पुठियुनि ते जेको आज़ाब पद पादर हणबनि जेके पुठियुनि ते जेके गुर्ज़ हणबनि जहनम जे बाह जा पुठियुनि ते लॻंदा आहिनि बूथ भर लॻंदा आहिनि हिकिड़ा पुठ में हणिबा हिकिड़ो पोइ बूथ ते हणिबा त उहो उनखे रोके कोन सघंदा नक वलाहम युनि सरून ऐं नकी का हुननि जी मदद कई वेंदी पैसो मजहूल जे टेंस में त न को हुननि खे को अहिड़ो को ॿियो हूंदो जेको हुननि जी मदद करे कहिड़ो कंदो मदद इहे ख़ुदाऊं जेके पूॼीनि था जेके बुत ऐं माण्हुनि खे था पूॼीनि मशीन खे था पूॼीनि हिननि खे था पूॼीनि हुननि खे इहे त हुननि खे कमु कोन अची सघंदियूं छा छा कबो हुम कोला सरू मदद न कया वेंदा उन वक़्तु मसल ते सेंस में बल ताती हिम बाग बल्टाती पोइ ओचितो ईंदी उहा उहा जेका साथ ईंदी उहो जेको वक़्तु ईंदो उहो जेको अज़ाब ईंदो सो ओचितो ईंदो बाग ओचितो बागितो हथु पोइ बि मबहूत थी वेंदा तबहत بہت बहत लज़ी कफ़र बकरम फरमाईं त काफ़र जेको मबहूत थी वियो हिन संस में बबूत में हैरान थी वियो परेशानु मतिलबु त लाजवाबु थी वियो हुनखे को सूजो कोन चवां छा त हीअं त हथु हो मुंहिंजी माना हिते या त मबहूत थी वेंदा हलिया लाजवाबु थींदा हलिया उनखे को चई न सघंदा को आखे न सघंदा कुझु करे न सघंदा फलाइश त थी उन ऐं नकीस त आत रखंदा कंहिं करण जी रद हा उनखे मोटाइण जी रद रदि करण जी रद करणु रद जी कई माना आहे अरबी में मोटाइणु कंहिं शइ खे यानी अज़ाबु अचे थो त हुनखे मोटाइजे हुनखे रद कजे चइजे त हीअ शइ रदी आहे माना हीअ मोटाए मतिलबु जेका टोखी कंहिं ॾिनी आहे त उहा मोटाए उछले जॾहिं त उनजे माना में रदी शइ आहे रदी शइ खे मोटाए जो जे टोकरी में विझिबो त इहो रद जी हिते माना अरबी जो लफ़्ज़ु माना मोटाइण मोटाइण जी माना में मोटाइण माना उछल पाण पाण खां परे करणु भलत आती हुम बाग़त अन फ़तिबातु हुम फलाईस्तनि पोइ इस्तिताहत न रखंदा ताक़त रखंदा सघ न रखंदा हुनखे मोटाइण जी कोज़ु जेको हूंदो रद्दा वलाउम यून ज़रून ऐं न की उन्हनि खे इंतिज़ारु करण या मोहलतु ॾियणु मोहलत ॾिनी वेंदी न की इहे मोहलत ॾिना वेंदा पैसेविटेंस इहो वलाउम न की उहे यून ज़रून न की मोहलत ॾिना वेंदा रसूल पाक सलाह अलाह ताला हिकिड़ी छा ॾिए थो त भई आथत थो ॾिए त तूं मतिलबु ग़लती न कर रंज नथी खपे नथी जो तोखां अॻु में बि जेके रसूल सां मोकिलिया उन्हनि ते ईअं ई ठटुलियूं कयूं क़ौमनि उन्हनि जे क़ौमुनि कई ठिठोली भोग उनजो जेके रसूल अॻु में उन्हनि ते बि अहिड़े नमूने सां ठिठोलियूं कयूं पोइ हक थी वियो हलियो हुनखे या ठक थी अची लॻो हुननि खे उन उहो अज़ाब जंहिंजे मुतलिक़ हुननि कुफर थिए कयो जंहिंजे मुतलिक़ हुननि मस्खरी थिए कई सखरू सखरू सखर बि ने माना वई इस्तेज़ा बिने माना मस्ख़री थिए कयूं इस्तेज़ा थिए कयूं भोग थि कयूं उहो लॻो अची हुननि खे बूथ में पोइ उथली पई हुन ते हाक हाक अल हाक मल हाक सूरत नालो अल हाक हाक माना हुन ते हक थी वियो हुननि ते मोटी वियो हुन ते अची लॻी पोइ उथली पई हुननि ते फरमाई उन्हनि ते जन मस्ख़री कई मिन हुम उन्हनि मज़ा उन्हनि सां मां कानो बि ई ईअज़ उन उहा शइ यानी जेको अज़ाब जी मस्खरी ते कयाऊं त हीअ अज़ाब अचे अचे अज़ाब कहिड़ो आहे अज़ाब असीं इहो जेको चयईं थो पंहिंजो थू थूअर जो त असां ईअं खाईंदासूं ईअं कंदासूं त उन उहो लॻो उन्हनि खे जीअं जी इस्तेज़ा थिए कयूं त हीअ टई लफ़्ज़ इस्तहज़ियो बि रुस्लमिन बि लज़ीन सखरू मस्ख़री ते कयूं सखरू माखानो बि वरी जंहिं जंहिं जंहिं ॻाल्हि जी इस्तेज़ा ते कयूं चओ नबी पाक वसलम हिननि खे तव्हांखे बचाईंदो ॿिलेल राति जो ऐं ॾींहं जो पंहिंजे रहमान खां अलाह यानी राति ऐं ॾींहुं अलाह जी आहे तव्हांजो मौतु राति जो अचे तव्हांजो मौतु ॾींहं जो अचे तव्हां ते अज़ाब राति जो अचे रब ॾींहं जो अचे जहिड़े बि वक़्तु अलाह ताला मोकिलणु चाहे तव्हांखे केरु बचाईंदो राति जे वक़्तु या केरु बचाईंदो ॾींहं जे वक़्तु माण्हू ॾींहं चवंदा आहिनि त शींहं आहे ॾींहं थो थिए सिजु झुबे थो माण्हूअ खे हिकिड़ी ताक़त सगती अची वञे दिमाग़ में हा साईं हाणे चोर चकार सभु वञी लिकंदा पंहिंजो जानवर बानवर वञी लिखंदा ऐं रोशनी आहे ॾिसण में अचे थी ॻाल्हि पर पोइ अज़ाब जेको आहे सो ॾींहं जो अची सघे थो अज़ाब जेको आहे सो राति जो अचे थो कॾहिं अर्थ कोयक अचे थो कॾहिं सुनामी अचे थी ॾींहं जो अचे राति जो अचे हुनजो असां वटि को वक़्तु मुक़ररु कोन्हे अलाह वटि वक़्तु मुक़ररु आहे उन वक़्त शइ जे अचण जो पर हुन जो को वक़्तु कोन्हे ओचितो बाहि लॻी वञे ओचितो फलाण थी वञे ओचितो अहिड़ी थी वञे हली पंहिंजो माण्हू मरनि था राति जो मरनि था ॾींहं जो हादसनि में हिननि में हुननि में जहाज किरनि था ॾींहं जो जहाज किरनि था राति जो पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु सभु तकलीफ़ जेका अचे थी राति जी उन ते अलाह ताला खां केरु बचाईंदो तव्हांखे <laughs> जेको अज़ियाब अचे थो सो अलाह ताला जे तरफ़ां जेको मौत अचे थो सो अलाह ताला जे तरफ़ खां जेका रहमत अचे थी सभु अलाह ताला जे तरफ़ खां हर शइ अलाह ताला जे तरफ़ खां अचे थी हिन सेन में हिन सेंस में जेको हिन क़ुर जे करे अचण जे हिन दीन जे करे हिनजे मोहम्मद पाक नबी सलाहु रसम तव्हांजे विच में जेको आयो तंहिं करे ज़िक्रो कुम तव्हांजो शर्फ़ तव्हांजो नाथ तव्हांजो ज़िक्र ऐं हिते ज़िक्र ज़िक्र रब हिम त रब जे ज़िक्र खां रब जो ज़िक्रब जी ॻाल्हि कजे अहिड़ो करणबीर करणु मज़ो अलाह जो अथनि जेके हिनखे रोकींदा जेके हिनखे बचाईंदा तमिना मना कंदा मना कंदा माना अज़ाव खां मना कंदा माना अज़ाव खां रोकींदा या कंहिं चङाई खां या बुराई खां रोकींदा या बचाईंदा तमनाओ मना करणु जीअं माना तमनाओ हिते रोकण जी माना में ख़ुदा खे बचाइनि था उन्हनि खे ॿिनि असांखां सवा के अला आहिनि जेके हिनखे ज़िंदगी में हलनि था ॾियनि रोकीनि पिया हुनखे मरण खां हिन खां हुन खां केरु आहे जेको हुननि खे हलाए पियो चलाए पियो रखे कोसरम हुन पंहिंजे लाइ वॾा असांखां छॾाया वेंदा सां खां छॾाया वेंदा कोन मतिलबु त कहिड़ा आहे जेको उन्हनि खे बचाईंदो खां बल मत अना हाओ लाए वा मत अना असां हुनखे मता ॾिनो आहे असां हुनखे हलायो चलायो मतिलबु चूणो रिस्क असां ॾियूं था हुनखे मता ॾियूं था हुनखे खे मता मथा अना बल मत अना हाओ लाए इहो फ़ाइदा जेके असां ॾिना उन्हनि खे हुननि खे आ भाऊ उन्हनि खे ऐं उन्हनि जे पीरनि खे उन्हनि जे वॾनि खे उन जे अॻियनि अबनि ॾाॾनि खे आबा ओम हता ताल मुल उमिरि तेसि ताईं जो हुननि जी उमिरि वॾी थिए हुननि जी उमिरि मथां तवील थी वई उहा डिघी थी वई हा उमिरि जी डिघी थियण जो माना आयो आहे त केॾी माण्हू जी डिघी उमिरि थी वञे जो माण्हू बाज़ार में पइजी वञे हलियो मुसीबत में पइजी वञे हलियो त हाणे मरां केरु कोन थो जान कंदी छुटे माण्हू ॿिया तंग त हीउ मरे नथो अरे खजे बि नथो वञे बि नथो अॼु वेठा माण्हू चवनि ॻोठ राज वारा केरु हुनखे पाणी ॾिए केरु हुनखे टिकी ॾिए केरु हुनखे पंहिंजो उथारे विहारे केरु हुनखे साफ़ु करे पाक करे छा करे मुसीबत माण्हू मतिलबु बाज़ार में पइजी वञनि जे करे माण्हू अहिड़ो वॾो थी वियूं उमिरि मतिलबु इहा जेका हुनखे अलाह ताला फ़रमायो पंहिंजो अर्ज़ल उमिरि रज़ील उमिरि तमामु बुछड़ी उमिरि उमिरि इहा आहे मतिलबु त अहिड़ी उमिरि में माण्हू पहुचे जो ॿियनि ते मुहताज थी वञे हलियो ॿियनि जो मुहताज थी वञे हलियो ऐं ॿिया हुनखे उथारीनि ॿिया हुनखे विहारीनि ॿिया हुनखे खाराइनि ॿिया हुनखे पीआरीनि हींअर सभु को उथे वेह वेह थो पंहिंजे मुंहुं त पोइ जेको बि त पोइ उहो सही आहे पर पोइ जेकॾहिं माण्हू काकुस में न वञी सघे हंगी मुठी न सघे पंहिंजो खाई पी न सघे को बि कमु न करे सघे ॿिए को मदद करे हाणे ॿियनि जी माण्हू हुन ते रहियो भई हुनजी महिरबानी जे करे जेको मदद ॾिए जेको सफ़ा करे जेकॾहिं खाराए पीआरे जेकॾहिं न त बसि माण्हू वेठो हुते लीलाए आहे अड़े वारो करियो अड़े को मूंखे खाराए अड़े को मूंखे पीआरे अड़े को मूंखे पाणी ॾिए अड़े कोई असां ॾिठा वीचारा की पोड़ा असांजे ॻोठनि मंझि त पोइ हुननि जा माइट हूंदा हुआ वीचारा गाफ़िल त पोइ हू पिया हूंदा हुआ हुन मंझि टुटल फिटल सिटल जेका हेॾी छिॼियल अगरि खटि थींदी आहे हुन में आहे वाण कोन के केरु करे ॾिए हुन में पियो आहे वीचारो उथी कोन सघे वेही कोन सघे छा कजे बुरो पाउ कुन ते राम करे असां ॾिठा किंहिं सां माण्हू मतिलबु अहिड़ो थिए थी इंसान जी उमिरि अहिड़ी उमिरि जी का तवील थी थी वञे हली तवल अलाई हिमल उमिरि उन्हनि ते उमिरि वॾी थी वई इन लिहाज़ खां विकिणी या ॿियूं ॿियूं माना थी सघनि थियूं हाणे मुंहिंजे ज़हन में हींअर कोन्हनि जो चवां पर हिते जेको ॿियो लफ़्ज़ु हाणे अचे थो हुनजी माना जा त हुनजी उमिरि एॾी वॾी थी वई फला यो अर्ध ननस हा हू ॾिसनि नथा छा ॾिठो ॾिठो छा पोइ नथा ॾिसनि अना नातिल अर्ध नन कुस हा त असीं धरतीअ खे सोढ़ो कंदा था वञूं घटाईंदा था वञूं नाक़सिस कंदा था वञूं उन काफ़ काफ़ कलम स्वादु नक़स नक़स जी माना घटाए घटाए हुनखे नंढो करे नंढो करे जीअं <laughs> कंहिं ची सां कतिरे छॾिजे कंहिं कपिड़े खे वरी ॿियो कतिरे वरी कबियल वेंदो कतरो नंढो थींदो मतिलबु केरु पाए सघंदो उहो कपिड़ो नंढो थी वेंदो नान कुझु आहे धरती खे घटायूं पिया यानी हिकिड़ो इन लाइ हिकिड़ो वरी पोइ साइंस साइंटिफिक नमूने सां जेके सोचिजे त धरती एक्सपांड पई थिए या पंहिंजो नंढी पई थिए धरती वॾी पई थिए त बाज़ारि जेको आहे सो चए काइनात जेका आहे वञे वञी थी सोड़ी थींदी हिकिड़ी माना आहे नंढी थींदी थी वञे ॿी माना इहा आहे त हीअ जेके कुफार आहिनि जेके कुरेश हुआ या ॿिया जेके हुआ उन्हनि ते धरती सोड़ी थींदी वेंदी यानी माण्हू मुस्लमान थींदा वेंदा ऐं पंहिंजो काफ़र जेके आहिनि से घटि पिया वेंदा ऐं हुननि जो हलणु चलणु जेको आहे सो नेठि बि घटि मतिलबु त थी वेंदो हलियो जो धरती हुननि जे लाइ सोड़ी थी वेंदी हली नंढी थी वेंदी हली न हा अतरा अतरबिन अतरॉफ आहे हुनजे चइनी पासनि खां धरती सोरी थींदी वेंदी सोरी थींदी इन सेंस में त इस्लाम पखिड़ंदो वेंदो ऐं कुफुर जेको आहे सो काफ़र जेके आहिनि उनखे भॼण जी वाह कोन मिलंदी केॾां भॼूं किथे वञूं ईअं थियो ॼण रसूल पाक ॼणपाक मके मञा वियो मदीने में पोइ ॾहनि सालनि जे अंदरि सॼो अरबिया जेको अरबस्तान हो उहो सॼो मुस्लमान थी वियो उनखां पोइ हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी रज़ीला ताली ज़माने में शाम ईरान फलस्तीन पंहिंजो मिस्र वग़ैरह मुराकब ताईं पहुची विया हुया पंहिंजे थोरे ई अरसे में माण्हू हज़रत भले हज़रत उस्मान जे ज़माने में हेॾां हिंदुस्तान ताईं पहुची वियल आहे हेॾा पंहिंजो ख़ुरासान हेॾां पंहिंजो आज़र बाज़ार लाइ किथे वञी पहुता वञे सभु मुस्लमान यानी सिं कहिड़ा माण्हू काफ़र भॼे इन सेंस में अतराफ़ कनि चइनी तरफ़नि खां हुनजी धरती सोड़ी थींदी वई काफ़र केॾा वारा पोइ के माण्हू मुस्लमान थिया पंहिंजे दिलूं पंहिंजे ख़्याल सां ऐं के मजबूरनि चयो चवण हाणे चइनी पालनि खां मुस्लमान हाणे जे पोइ हुनजे दिलि में ख़ुदा आहे ख़बर आहे कहिड़ो पर असीं न चवंदो फलाणा माण्हू काफ़र हुया फलाणा माण्हू पोइ जेके मुस्लमान थिया असांखे न आहे हक़ु त चऊं त फलाणा काफ़र हुआ फलाणा न हुआ पोइ इहो मतिलबु के ख़ासि माण्हू आहिनि पंहिंजे क़ौम मंझि मिलत मंझि जेके पोइ ईअं पोइ फलाणा फलाणा माण्हुनि जा नाला वठी पोइ उहे अहिड़ा हुआ हुननि खे ईमान कोन हुया असांखे कहिड़ी ख़बर ईमान हो न हो अलाह पाक खे ख़बर आहे उहो पाण ॼाणे हुनजो पर हिते इहा में न मतरा मिना ग़ालिबून छा उहे ग़ालिब थी वेंदा असां ते यानी अलाह ताला ग़ालिब आहे पंहिंजो हर ॻाल्हि ते वस वारो आहे हर कंहिं ताक़त रखे थो ऐं सघारो आहे उन खां ई काफ़र सघारो त कोन्ह थी वेंदी आहे तमामु सुहिणी अजब जहिड़ी आयत आहे न हा أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون छा उहो ग़ालिब थी वेंदा हलिया असां ते कुल इन मां उनज़िरो बिल वही चओ नबी पाक सलाहु वसलम त असां वार्निंग ॾियूं था उनज़िरो खुम तव्हांखे उनज़िरो खुम बिल वही वही सां तव्हांखे वार्निंग ॾियूं था पिया भला यस मौसम ज़रून ऐं नथा ॿुधनि ॿोड़ा सॾ खे जॾहिं खेनि ॾेजारियो वञे थो वला यस्म उस सुम सुम सुमन बुखमन ओमियुनि जेको चयो सुमन माना ॿोड़ा बुखमन गुंगा ओमियुनि अंधा त हिते जेको आहे सो सुम सुम इहे जेके आहिनि गुंग ॿोड़ा आहिनि जेके से नथा ॿुधनि वला यस्म उस सुम दुआ सॾु जेको नथा ॿुधनि यानी नबी पाक जो सॾु क़ुर जो सॾु हिन दीन जो सॾु नथा ॿुधनि इदा मा यून ज़रून जॾहिं खे डिॼारियो थो वञे तॾहिं उहे ॿुधनि नथा वल एम मसत हुम लफ़ातुम मिन अज़ाब रबिक लयकूलन या वैलना हंदो उन्हनि खे को लहस थींदो हुननि खे अज़ाब जो रब पा कजो तेॾी महिल चवंदा लेशको ईअं चवंदा ज़रूरु ईअं चवंदा ज़रूरु ईअं चवंदा हुजे असां ते असां वॾा ज़ालमन जा हुआसीं पोइ रखंदासूं असां तराज़ू जेका किस्त फलाया कंहिं बि माण्हू ते कंहिं नफ़्स ते कंहिं बि इंसान ते या वहिंवान ते ज़ुल्म न कयो वेंदो ज़रो बि कंहिं शइ बि का इनकार ऐं जेकॾहिं को उन चङाई जो या बुछड़ाई जो जेको हिकिड़ो ओहर जे दाणे जहिड़ो या मतिलबु त मसूर जे दाणे जहिड़ा नंढा जेके थियनि था करदिल चइबो हिनखे उन दाणे जेतिरो जेकॾहिं को चङाई कई वेंदई या बुराई कई वेंदई उहा बि असीं आणींदासूं वकफ़ा बिन आशबीन ऐं असीं काफ़ी आहियूं हिसाबु करण वारा हाणे हिते असीं हितां हितां खां पोइ हीअ सतेतालीह आयतूं थी हलियूं हितां खां पोइ नबीअत अलाम जो ज़िक्र ईंदो ऐं सतेतालीह आयतुनि ॼण इहो वॉर्निंग ऐं इहो काफ़रनि सां मुबाद मुजादिलो